Jena Tony Santu nil-akom għat-tmin program f'din essenzjela bl-isem ta' Wirtlana Malti. L-iskop ta' din essenzjela huwa li niċċelebra uħut mill-laqwa elementi illi sawru l-għana Malti matul is-snin. U b'hekk naslu nifhmu aħjar x'wassal biex din il-forma ta' espressjoni kreattiva tal-Maltin iddaħħlet fil-lista tal-wirt kulturali intanġibbli tal-umanità miżmuma mill-UNESCO. Biex nesploraw wirt lana Malti, f'kull edizzjoni ta' din is-sensiela jiena qed niltaqa' mal-folklorista veteran Charles Colero. Charles ħadem f'diversi oqsma tal-kultura Maltija u għal ħafna snin kien fost il-promoturi ewlenin tal-għana Malti. Ismu huwa sinonimu ma' xandirit tal-għana, speċjalment fuq televizjoni, iżda huwa marbut ukoll b'modi oħra mal-għana. Illum se nduru għad-daqq tal-kitarri. Mhux għax ma fadalx għannejja dwar min nitkellmu. Inkomplu dwar l-għannejja immedjatament fl-edizzjoni ta' wara din. Il-kitarra hija l-istrument li jakkumpanja l-għana ħafna drabi. Mhux f'kull każ imma nista' ngħidu li d-daqq tal-kitarri huwa parti essenzjali mill-għana Malti. Hemm numru żgħir ta' kitarristi li ddistingwew ruħhom fil-qasam tal-għana, b'mod partikolari matul is-seklu li għadda. Fuq quddiem minn dawn il-kitarristi nsibu lil Indri Brincat il-Pupa. Indri mhux talli kien idoqq il-kitarri, iżda talli kien jibnihom hu stess ukoll. Biex nibdew il-programm illum, xieraq nisimgħu lil Indri Brincat il-Pupa idoqq. F'din is-sensiela tkellimna diġà dwar id-diversi recordings tiegħu illi ħarġu fuq it-tikketta tad-diski Electro. Wara dik it-tikketta, Indri Brinkat il-Pupa irrikordja din id-diska li se nisimgħu issa fuq it-tikketta Center tar-Record Center. Din jisimha Il-Maltija. tal-figolli ta' Ġanni Laus, maħruġa fuq it-tikketta ta' Diski Center, illi Record Center ħoloq wara li waqfet topera t-tikketta ta' diski Electro. Tajjeb ngħidu wkoll li ħafna mid-drabi li nisimgħu lil Indri l-Pupa idoq u għajkun akkumpanjat minn Zeppi Manġon u Nerico Camilleri. Fortunatament għandna diversi recordings ta' Indri Brincat il-Pupa. Qabel ngħaddu biex nisimgħu l-kummenti ta' Charles Colero dwar Indri u d-daq tal-kitarri fil-kuntest tal-għana, se nisimgħu silta minn album maħruġ mid-Dipartiment tal-Informazzjoni fl-1968. Dan l-album jismu Music from Malta u fih diversi siltiet minn Indri Brincat il-Pupa. Prejem tal-għana ta' Indri Brinkat il-Pupa me recording ta' Departiment tal-Informazzjoni maħruġ fl-1968. U issa nisimgħu lil Charles Colero jitkellem dwar Indri l-Pupa qabel jgħaddi biex jitkellem dwar id-daq tal-kitarri flana. Il-pupa, veru pupa, għax raġel sabiħ ta' kien, ħafna. Eh, Ġaħat tal-ħad darba, ma importax nirrepeti. Eh, il-pupa tant ħangressja miegħu jien li meta kontu mur l-ħal qormi, dilettat ħafna tal-festi u hekk u kaxxari. Kontu mur għandu dejjem insib il xaħat Jew qed jistudja u qed jgħallmu. Palla ta' sieħa. U ġieli meta kont fit-turiżmu jien, għamel ukoll public relations officer, ġieli ġieli ltqajt ma' nies li jkunu dilettanti tal-mużika u ngħidilhom li għandna mużika tagħna u ġieli ħadthomlu. Ġieli ħadt in-nies u jgħidlek kif bena l-kitarri, l-kordi, u tieħu tisimgħu jitkellem. U għandu għandu kif jgħidu kelma faċli ħafna biex tikkorespondi miegħu. Kim, kitar Spring fil-version sal-kelma. Aħad pjaċir meta għamlu l-monument għajtu li li biex nipresenta, għax mbatt tara ħafna nies li kienu li kienu jisegwuh miġbur hemmhekk. Sindku dak l-arċipriet ta' San Ġorġ koll ħarġu kollha jiġifieri. Taħt ċertu aspettattiva. Eh? Eh, Din il-pupa jibqa' wieħed mill-iktar mill-iktar personalitajiet li abbinati mal-għana, naturalment għal dak il-kitarra u dak dejjem ikun prime. Imma barra barra li kien idoq kien ukoll jibnihom, jagħmilhom il-kitarri, kien jagħmilhom ukoll il-kitarri hu barra li jdoqqhom. Iva, iva, iva, kien. U rajtu qatt rajtu dan inti jibni kitarra jew isewwi waħda? Le, ma ma ma rajtux u ma naf li kien jagħmilhom il-kitarri, kien jibnihom u kienu jgħidtulu biex jibni kitarri tagħhom. Għax kellu ċertu esperjenza u sena. Imma allora Allora, biex, biex inkomplu fuq fu din tal-pupa tal u l-kitarri. Il-pupa huwa isu sinonimu ma' din it-tip ta' forma ta' kitarra li hemm min seħil anka kitarra Maltija. Ħafna bil tispiċċa bil-qar jgħoż. Eh, kitarra fal kitarra tiegħu. Għamela u u jgħamela daw il-kitarri. Imma ta' karatteristika tiegħu fil-fatt. Tara l-kitarri ta' Andri. Oħrajn ikunu normali, ġifieri, bħal mandolina l-istess. Ma konx tara din il-forma ta' kitarra qabel ma beda jagħmel bħal Andri? Eh, il-kitarra qed nara d-majnejja, oblong ġiel żaqq, titla' l fuq. Ekku. U tiġi forma ta' kitarra. Il-mandolin iktar iktar fiċ-ċokon, naturalment, l-istess għandha għandha l-lasta tagħha biex ngħidu hekk. Imma l-kitarra tiftaħ iktar. żaqq tal-kidan. Għax dina hemm punt daqsxejn kontroversjali dwarha. Għax dina hemm min isejħilha l-kitarra Maltija. Fil-verità, bħal ħafna affarijiet oħra Maltin, ma hi Maltija xejn, u aħna dattajna xi ħaġa barranija u saret kitarra Maltija. Għax fil-verità, dak il-qarn tila l-fuq, Dak huwa parti oħra ma' fejn jeħlu l-kordi fi strument illi ssibu fil-Lvant, jiġifieri tal-Mediterran, ħafna drabi aħna ngħidu t-Torok, imma fil-verità kien mill-Imperu Ottoman, u kien ikollu qisha arpa fih, jiġifieri tarah dan, il-kitarra. Dan naturalment kif mibnija Malta, tneħħew dawk il-kordi, imma allura x'in il-funzjoni ta' dak il-qarn? Ġi biss kważi dekorattiv, ġie estetiku dak il-qarn. Inti qatt smajt xi ħadd jitkellem dwar din il-kontroversja? Mhux li tajt tħalt fiha bruħu ġismi l-ħaġa, biex kultant tisma' ċertu espressjonijiet u fatti li ma tagħtix kasom għalhom ma tinduna li hemm xi ħaġa nieqsa fik. Pala pala meta tagħmel studju. Però l-affarijiet jiġu waħedhom imbagħad, għax kultant kultant anki ġi nagħmel studju fuq affarijiet oħra. Suġġett. U meta tibni tagħmel qafas ta' dak li titkellem fuqu qabel ma tikteb, wara tkun wara tkun lessejt kollox, tinduna illi hemm xi ħaġa nieqsa, tipprova titfa' korollarju ta' dak li nsejt. Dak qed jiġi kultant jien meta meta nitkellem fuq l-għana, Dak il-ħin inkun nifta' aħberaħ. Imma mbagħad meta forsi nisma' recording, per eżempju, ngħid hemm ma dik ma ttix, ara nsejt ngħidha. Eħe, u aħna għalhekk għalhekk għamilna aktar minn wieħed minnhom daw, imma di di anka torbot ma' punt ieħor dwar il-folklorista u l-istudju tal-folklor. Illi inti eh, fl-istudju tal-folklor għandek tipi differenti ta' folkloristiċi, għandek għandek nies li huma għaddom taħriġ mużikali u jispeċjalizzaw iktar f'dik li anka llum tissejjaħ l-etnomużikoloġija, illi fil-verità hija tip ta' studju tal-folklor ħalli ngħidu hekk. U allura forsi x'aktarx ikun eh, pjuttost eh, etnomużikologu illi jiffoka fuq dal-aspett ta' din il-kitarra li qiegħed ngħid. Dina rajta tiżviluppa inti matul is-snin din l-istudju tal-folklor, kif rajtu jiżviluppa allura matul is-snin f'dan rigward tal-qed ngħid. Għed jiżviluppa imħabba il-rabta li kelli ma' Ġuże Kassar Pulicina. li kien joħroġ li kien joħroġ dawn il-kotba fil-fatt Maltese Folklore Review. Ħadaba tkellimna ġra fuqu. Jien għandi sitta minnhom daw kollha kollha b'suġġett differenti. U lik ta' ħaġa pjaċir nara jien eh, meta l-kollezzjoni li għamel Ġuże Kassapurix mal-Ġermajsa Berta Ilg bit-taqsimiet kollha tal-ħajja Maltija. Id-dolur, il-ferħ, il-rusija, l-imħabba, it-tajjiż, is-snajjar, kollha kollha qegħdin hemm strofa strofa. Li fil-fatt kienet etnomużikologa, allura ġabet dal-element tal-mużika u l-arfin tal-istudju tal-mużika fil-kunċett, fil-kuntest, anzi, tal-folklor, u xek, da xkont eh, eh, prova. Għax il-folklor jiġbor kollox imbagħad, id-drawit u snajja, u l-ajdut u fejla fien. Da kollu ħanam dorim fil-familja Maltija fuq kollox. ċerti affarijiet mhux kulħadd japprezzhom. Għalhekk għalhekk sabiħ li eh, daw il-programmi li qed isiru kważi kważi mhux kważi ma jitfawna lura b'aspett pożittiv. Lura biex naraw x'konna nagħmlu, kemm konna nożżu u kemm konna propju nidu pjaċi ngħidu li aħna ġens Malti li għandu dat tip ta' tradizzjonijiet. Illum il-ġurnata mhux se noqgħod nagħmel paragun ma' qabel u issa, għax kważi kull sena kull sena issib issib tibdil u eh, kif nagħmel xejra differenti, kif il-poplu Malti jaġixxi. Eh, jina semmejt il-festi, per eżempju, il-festi bdew bil-marċijiet, speċjaw bil-diskos issa l-ġurnata. Kultura hija xi ħaġa ħajja li tirrifletti mhux hekk. Anke tmur tisma' kunċert illum, Qabel kont tisma' xi ftit mill-opra, Verdi, Puccini, illum l-aħħar kunċert li mort ta' festa jien, daħħlu mużika mill-films pereżempju. Id-dinja qed titbiddel, mentalità tagħna qed titbiddel, hi għaliex aħna gżira ma bqajniex gżira. Daħħalna l-movimenti kollha ta' barra kif ġara anki fil-poeżija, naqbel. Meta waqqafna l-moviment Hawn Min Litteraru, ismu miegħu, moviment. Ġibna dak kollu li qed isir fl-Ewropa. Gżira tagħna li ma baqgħetx gżira eżolata, saret parti mill-Ewropa naturalment ex uffiċċju kif jgħidu. Imma fl-istess ħin qed qed nieħdu is-sabiħ u dispjaċina anki dak li kontroversali. Għalli nerġa' neħdok lura fuq dibċi ta' kitarri, għax il-programm probabbilment idur madwar Indri Pupa u nitkellmu aktar dwar il-kitarri milli dwar dan l-aspett ġenerali, għalkemm daw l-affarijiet dwar l-aspetti ġenerali interessanti wkoll. Jien li kont qed nipprova nasal għalih huwa id-differenza bejn l-istudju tal-folklor ġenerali illi probabbilment huwa l-mod kif inti eh, wara Kassar Pulucino, anka George Mifsud Kirkop u potenzjalment anka oħrajn, ħaristu lejn eh, eh, l-aspetti iktar miftuħ tal-folklor. Imbagħad kellek dawk illi kellhom taħriġ mużikali u għarfien tal-mużika illi ħarsu lejn l-aspetti mużikali b'mod iktar dirett. Eh, hawnhekk semmejna anka drabi oħra lil Charles Camilleri, per eżempju, f'dan il-kuntest. Allora jien xtaqt imma nara inti xarfien jew inkella eh, x'sensittività kellek tismanka l-kitarristi u d-daqqaqa jitkellmu. Dwar eh, din, per eżempju, din il-ħaġa, minnajdu aħna il-modi differenti ta' kif jikkurdaw il-kitarri, l-irfis partikolari li jagħmel daqqaq differenti minn ieħor, l-għażla tal-melodiji li jdoqq il-prim kitarrist. X'kienet il-perspettiva tiegħek dwar dan? Le kif qed tgħid int, nikkonferma li qed tgħid, imma forsi niftaħ fergħa oħra anki. Hawn min, jiena naf familja minn Qabel ma nkomplu nisimgħu aktar mingħand Charles Colero dwar indri brinkat il-pupa u l-folklor Malti, tajjeb nisimgħu aktar daq mingħand dan il-kitarrist tant magħruf u rispettat. Mill-ġdid allura sa nisimgħu silta oħra mill-album tad-Dipartiment tal-Informazzjoni, din hija daq tal-prejjem tal-ħana magħruf bħala Da fuq il-kitarra minn Indri Brinkat il-Pupa, rekordjat minn Twani Parnis fl-1968 għad-Dipartiment tal-Informazzjoni. U b'hekk ngħaddu għal aktar kummenti u tifkiriet dwar id-daqq tal-kitarri mingħand Charles Coleiro. Ġifieri allura l-folklorista ġenerali li forsi ma jkollux taħriġ fil-mużika. Kif tifhem inti l-mużika? Dik li jgħidu l-bludit. Kif tidħol fiha? Iva, mid-darba u elf bludit, imma mhux sempliċement li tisma' biss. Imma pereżempju jgħidu dina eh, eh, bid-do, dina bil-minore, daw it-tip ta' diskors li huma termini mużikali. Ġifieri jiena ma nafx jekk qatt tħalt fihom dawn inti. Ħafna drabi jikkwitaw dawn il-regolamenti, domenore, eċetera, minn ma jkunu jafu eżatt l-istorja tagħhom. Sempliċement jħossu għal-kelma u kif jaddattaw ruħhom blamment biex ngħidu hekk, mingħajr ma jistudjaw propja l-ġitek. Mela, għax ħafna drabi il-kelma tgħaddi minn fumma l ieħor U ħafna drabi ħadd ma jirrifletti minn fejn bdiet. Dan dan qiegħda nitkellem mod ġenerali ta' għax kultant. Iva le jiena dejjem affaxxinatni l-użu tal-kelma kadenza. Għax kadenza huwa terminu bit-Taljan. Kadenza bit-Taljan. Li ġej tinżel Li huma li ġej mill-mużika, li ġej mill-mużika aktar iktar tradizzjonali li mhijiex folkloristika forsi. Ġeneralment il-kadenza Regola ġenerali, verament taqqat is-suġġett li tkun ftaħt bih. Mill-perspettiva, dak huwa mill-perspettiva tal-poeżija, nsejħulek, il-perspettiva tal-kliem. Ma qed ngħid mill-aspett ma qed ngħid mill-aspett mużikali, Charles, ġifieri jien dak li qed nipprova noħorġok fih biex nisma' minn għandek l-arfin tiegħek dwar il-mużika. U jiena li qed nargumenta u forsi ngħid, ma nafx forsi x'qed tistħi u tiddejja tajtek huwa li Ħafna drabi, il-folklorista ġenerali, peress li ma jkollux għarfien tal-mużika u ma jkollux taħriġ fil-mużika, eh, iħares lej is-suġġett b'mod aktar miftuħ milli b'mod speċifiku kif pereżempju iħares etnomużikologu. Dan huwa l-punt tiegħi u xtaqtek tikkummenta ma fuq hekk jiġifieri. Li qed tgħid inkollu veri sekond dak li qed tgħid, imma però mbagħad tantx għandek ċertu nies. Illi ira li huma mdorrijin dak li hum tradizzjonalisti jirtu tradizzjoni mill-missier għall-iben, mingħajr proprju ma jiffondixxu x'inhi r-raġuni. Ħafna drabi titkellem bl-amment. Aħna bil-Malti għandna l-espressjoni pappagalment jgħidulek, għax ma tkunx taf x'qed tifs. Iwrid talment missierek u ommek id-drazza kollha. Biex għadu affarijiet, ma ta' ma- ma- ma- ma tispjegawhomx, għalhekk. eh, U l-art tiġi dik il-ħaġa ta' għax Anke dejjem hekk- attitudni, dejjem hekk drawwiet. għamilna, ġifieri. Mhux- Eh, da- Dina bħal meta, għax jena nħobb naqbeż minn suġġett għal ieħor. Perċo parallelizmu. Il- eh, eh, Meta wieħed ibaħħar. Qed għedek għax semmiet anke meta mm, saret ta' vestu, me- meta mitulu dak il-baqal, għalli għalli biex ma baħħax dis-sena għalli. Għax id-baħħi kienu jgħidu Jgħidu kien joqtol l-għajn ħażina li toħroġ. Imma jekk kienet xuxata dik kif jgħidu, il għaliex meta inti qed baħħar qed teqred iż-żebbuġa propja. Dak suppost iż-żebbuġa kif kienet tagħmel in-nanna poġġija wara l-bieb biex taħraqha. Imma ma biex suġġettiħu pas-soltu jien. Imma dejjem ikun hemm korollari, jini kważi kważi nirrispetta wkoll is-suġġett. Le ma jiġu ma xulxin. Dan li jagħmlu ċertu affarijiet, minna ma jkun jafu x'inhuma. Mhm. Blamment jirtu minn ħaddieħor, minn fomma li ieħor. Ħafna drabi jekk jiġri anke drawiet anke kif anke drawa anke drawa illi ħafna drabi għannej jol pala tajdi tajdu hawnhekk walla biex isemma iktar aħjar. Bħal meta meta bniedem ikollu ikollu il-mikrofonu u jagħmilha b'mod li jagħmel idejha u jippunta il-komplement tal-ita hawnhekk faċċata. Ta' minn gbu? Jippuntaħ bil-versni ta' kelma. Eh, eh, eh, minnhom anka jidaħlu subajhom ġew idnejhom jew kella jgħalqu idintom narhom jien, ġifieri ishom biex jisimgħu anka lilhom infushom. Is-sott is-sott widin biex tisimgħu aktar. Daw kollha tradizzjonijiet li kif kun nirrepeti naqbel ħafna mill-li akk li ftaħtli. Ħafna drabi jagħmluhom mingħajr ma jafu s-sinifikat kif talmuhom. Fil-fatt dejjem ikollok l-effett li wieħed jixtieq għax ma kienx hawn mikrofons qabel u law speakers, jifieri il-għannejn li jagħmel sejmu, jagħti sejmu biex dak li jgħid jifuh u hu jagħmel ċertu mossi illi inti qed tipprova tinduna x'irid jgħid anki meta meta jħabbat siequ Per eżempju, kif kien jagħmel ħafna drabi Zaren ta' Vessu, kellu kellu kellu dak il-mossi li jagħti dik l-iskossi speċi biex iżomm it-temp. Biex iżomm it-temp ħafna drabi. Ma tkunx taf għaliex, imma. Imma di, di tat-trasmissjoni tal-għerf u tal-għarfien allura eh, minn ġenerazzjoni għall-oħra permezz tal-fomm, naħseb illi hija parti essenzjali mit-tradizzjoni allura wkoll. Iva, eh, x'inhi t-tradizzjoni? It-tradizzjoni hija talim, twemmin, użanzi li inti wridt minn missier għall-iben, ġenerazzjoni għall-oħra. Imma kif qegħdin ngħidu kultant ma nkunux nafu għaliex nagħmlu hekk biċċa xogħol. U semmejtlek it-tbaħħir, għaliex ibaħħru sempliċement għax in-nanna kienet tagħmel hekk. Għal mhux issejjer l-ispirti ħżiena jgħidu. U l-għana fih ukoll. Taqsimiet tiegħu jiddependi fejn tkun. Semmejna t-taqsimiet, pereżempju, assoċjat ukoll l-għana ma' ċerti snajja'. L-aħħar darba semmejna l-ballata tal-bjut, pereżempju. Semmejna, semmejna wkoll il-festi marbuta mal-għana, Vitorja, il-Vitorja, San Grigor u l-Imnarja. Dawn twieldu. Għax qabel ma kontx qabel il-festi kont toddhom fis-sogħba ta' jdejk waħda biex ngħidu hekk, l-okkażjonijiet. Imma min kien jippredomina qabel? Ma kienx hawn dak il-banez li nafuhom aħna. L-għana kien joħroġ bi ħġaru biex isemma' leħnu, jallegra u jiġbor il-familji. Semmejt il-ħammarun l-ewwel u semmejt iż-żafżafa. U jiena semmejtlek ukoll kif l-għana inbidel matul iż-żmien. Ġifieri minn ċertu modi li nisimgħu ta' dawn ir-recordings sew ta' qabel il-gwerra u anka ta' snin 50 bħal ta' pereżempju ta' xudi, eh, nisimgħu anka ġieli strumenti li huma mhux il-kitarra biss. Illum kważi ehm, esklussivament bil-kitarri biss eh, l-għana. Għalkemm kultant b'xi mod tara ngħidu aħna xi akkordin involut fl-istorja. Ikkummenta ftit dwar dwar dwar dawn l-istrumenti mhux biss meta jindaqqu bħal m'huwa fil-każ tal-ħammarun bit-tambur u biż-żaqq u ż-żafżafa u x'naf jien li għandek inti dak daqq ta' mużika, imma id-daqq ta' dawk dawk l-istrumenti malana eh, u kif kif rajthom ma' xulxin. Eh, semmejtek iż-żafżafa jien, pereżempju, u eh, strumenti oħrajn mux dejjem kienu jaqblu malana, per esempio darba, darba attendejt, attendejt Serata tal-ħamrun f'waħda mill-każini, kien hemm l-għannejja, huma min huma, niftakar xi ħadd minnhom, però niftakar kienu Pero daħlu l-mandolini wkoll magħhom, per eżempju, mhux ma tantx kienet tkun. Għamlu serata, kien hemm xaska mill-lejla kien żmien, kien hemm semmi ħafna bħala promotur. Imma per ma xifli Strumenti oħra, ħlif il- eh, mux iċolajt, xejru dik. Kastanetti. Diki. Kastanjoli għajdu l Spanjola, eh, eh, dak it-tip. L-għana jitlob il-kitarri, dak principalment huma li prima, il-prim kitarrist naturalment, jiddireġjuha. Għal-lum inħallu hemm il-kummenti ta' Charles Colero waqt dan il-programm ta' Wirt Lana Malti u jiena nkompli miegħu darbohra dwar suġġetti ieħor. Qabel inħallukom u minħabba l-kuntest ta' din is-sensiela dwar Wirt Lana Malti, ħassejt li jkun tajjeb nsemmu ktib ġdid li għadu kemm ħareġ fis-sensiela ta' kotba bl-isem il-Maltin, Għemilhom drawwiethom ġrajjiethom, mill-Klabb Kotba Maltin, miktub minn Dr. Steve Borg. It-tielet volum ħareġ propju ftit tal-ġranet ilu, eżattament fil-11 ta' Novembru ta' din is-sena l-2025, u t-tielet kapitlu f'dan it-tielet volum jismu Daqqaqa u Bennejja tal-Istrumenti Tradizzjonali Maltin. U fih nsibu tarif miġbur mis-siġġiewi, l-imqabba, rendi żejtun u ħalluqa. Naturalment, it-tarif minn ħalluqa huwa miġbur minn għand Indri Brinkat il-Pupa. Dan li sa nisimgħu issa huwa minn recording li Steve Borg għamel għand Indri fħal Ormi nhar it-13 ta' Jannar ta' 2004. F'dan ir-recording, Indri jibda billi jitkellem ma' Steve Borg u Andrew Alamango dwar il-kitarri tiegħu. Bdejt irrinna naħdem minn fuq sebgħin, sittin sena, għadhom ma, qatt ma tiġini waħda u. L-ħwienet tiegħi mimlijin bil-kiterri Malta, mimlijin, kullumkien. Ma qasx li ne, u l-Awstralja għandi wkoll, l-Ingilterra għandi wkoll, l-Amerika għandi wkoll. U l-Kanada u. Kelli, jibgħatu u nippakkjahhomlhom hawnhekk, ġol-kaxxa, u nibgħathom bil-posta. Dak li jkunu mrabbin, il-kitarri. Ma fhimtekx. Dak li jkunu hemmhekk. Laqgħa kwadri. Daw? Eħe. Dawk ivvintajthom jien issa. U x'tgħidilhom dawk? Kiterri dawk. Kwadri kiterri. U dawk terzin tan-nofs. Ija terzin tan-nofs dawk? Ejwa, dawn għamiltu terzin. Laqgħa iżgħar jidher. Ejwa. Hawn hawnhekk teċmiċi ta' Ingliżi jieħu jistaqsuni u ħafna intervisti u affarijiet. Dik taf x'inhi dik l-arma? Dik biċċa komuni ġifieri ta'. Biex tagħmel l-error. Per eżempju. Tilla xkaħħomni kieku għax. Ma fhimtekx. Tilla xkaħħ. Tilla xkon daqsxejn. U le dak mhux xejn, dik mhix xejn, diri dik xi. Dawk mhux affarijiet li jtuni li jtuni fastidju lili. Jien tif x'se jtini fastidju hi li ngħidlek se se ngħidlek jekk il-lestija u mmur nirfes u titfagħli nota baxxa jew għolja. X'imbagħad. Hemm hemm teqridni. Il-bqija xi jkun nuf li ġejja bżonn minn hemm tajba, anke din mill-ewwel kienet nuf li ġejja tajba. U l-qies kif tieħdu tal-frets? Dak mhux bil-qisien hija. Għax ovvjament inti kull kitarra jekk tkun iżgħar. Żgur il-tastiera ma tkunx kbira daqshekk. Tkun iżgħar, però għandek ovvjament il-proporzjoni skont il-. Skont il-forum li tagħmlu. Skont il-forum. U dik trid itfassalha bil-mod u taqta' u ħallini x'tgħodd. Meta għamilt l-ewwel terzin, Indri, kemm ilek? Terzin? Hu ħafna li għamilt. Minn qabel il-gwerra? Le, wara l-gwerra, wara x'jiena kont suldatu. Għamilt, għamilt. Kont sudat mal-IRMA jew KOMR? KOMR għal ħin. Hemmhekk fejn? It-tratt tiegħi. Le, imma fejn kont? L-Għadira. Fuq l-Għadir hawn il-Marfa. L-Għadir, dak magħna l-Marfa wkoll. Mela fil-Beach Post kont? Ma kontx fil-Beach Post jien, għax jien ħa ngħidlek ibni, jien kont naqra smart, kont nadif żul minn hemm, minn Doba, u dejjem fuq tiegħi u kien fini li da. Allura kien jaqlagħni fil-każ u l-Marġura għal Mengard ħalla issa u dan. Mengard il-Belt. Fuq l-hemm fuq it-suntier ta' Selmun, jarawna. Password, Fallout. Għala fuq l-indawha hu? Għax jiena kont wieħed mid-dilittanti għall-indawha ta'. Ija. Għal meta għan, jiġifieri, ma fejn, fejn kont ibbażat? Meta, meta kont miktub? Inti kont il, rikaz li kont qed inkitbu? M, meta qabduna soldati? Eh. Le, meta qabduna soldati. Dorough Street, Tas-Sliema. Mhix, le, mhix hemmhekk mort jiena. F'Għaddiegu. U l-Ħamrun. U l-Ħamrun, wara l-Għasem ġew. Hemmhekk ukoll li. Ejwa, ma fejn hemm is-sorijiet. Fejn hemm it-tifla tal-Gvernatur. Eh, ma għax, ġifieri jiena hemmhekk għandi saqajja naħdem fid-dawl tiegħu ġifieri. Żgur daqskemm ħdimt hemm hi hemm, tas-Sliema. Kif bgħatt in-namra għad-diski, aw għall-kitarri? Għall-kitarri m'intx kuniti jien. Imma fejn ħalluha? Le, ejwa, ħalluha kemm tifel żgħir. Mbagħad ġejjin hawn, jiġifieri, għax ġejna rifuġjati hawnhekk. Ejwa. Inti fi tfulitek ġejt Ħal Qormi jew f'żgħożitek? Kelli, kelli qisu, kelli qisu għoxrin sena. F'żgħożitek? F'żgħożiti, żgur, żgħożiti. Luqi inti mela? Proprju ma nħalluha jien. Ejwa. idoqq għal darb'oħra. Din id-darba minn recording antik restawrat biex jidher fl-album ta' Ruben Zara, Maltese Folk Music, mill-2008. Sentejn biss qabel ma miet Indre Brincat fl-età ta' 89 sena. U bid-daq tal-kitarra minn Indri Brinkat il-Pupa, għana ġejna fit-tmiem edizzjoni oħra f'din is-sensiela ta' Wirt Lana Malti. Fil-waqt li nirringrazzja lil Charles Colero għal kontribuzzjoni tiegħu, għana namlu appuntament magħkom għad-disa programm f'din is-sensiela darbohra, fl-istess post u fl-istess ħin. Intant, jiena Tony Sant, Wirt Lana Malti huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.